salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Hvala neka je uzvišen Allah, gospodar svih svjetova, nakon po njemu priliči. Neka su najljepši blagoslovi salam na Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Na njegovu porodicu ahlul Bejt, <clears throat> na sve njegove ashaabe, a posebno na četvoricu pravednih halifa Ebu Bekra, Omara, Osmana i Aliju, na sve one koji slijede njihov put do sudnjeg dana. Amin, Uvažena braćo, poštovane sestre, evo nastavljamo sa našim redovnim darsom. I dalje, kao što znate, nalazimo se u poglavlju o imanu, kitabul iman. Dakle, ovo su hadisi koje su zabilježili u svojim zbirkama imam Buharija i Muslim, a oni govore o imanu, o najbitnijoj oblasti, o temelju naše vjere, a to znači dakle vjerovanje, jer na tim temeljima se gradi cijela vjera. Ako su temelji dobri, onda je i vjera ispravna i dobra i čvrsta. Ako su temelji loši, onda na tim lošim temeljima ne može se graditi vjera i ako iman nije ispravan, onda uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ne prima ni jedan drugi ibadet, ni jedan propis. E, naslov koji je na redu, a pod kojim ćemo komentarisati dva hadisa, e, jeste Men kefara ahahu bi gajri te'wilin fehuva kema kale. Kaže imam Bukhari rahimahullahu ta'ala ko kaže za svoga brata da je nevjernik mi gajri bez e, nekog posebnog tumačenja to je tako kaže to je baš onako kao što je i rekao kaže imam Buhari rahimahullahu ta'ala vidjet ćemo šta znače ove riječi imama Buharije nakon što spomenemo hadise i prokomentarišemo sve ono E, što se tiče ovih hadisa. Na prvom mjestu spomenut je hadis od Ebu Dara radijallahu ta'ala anhu da je čuo poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da je rekao la jermi rajulun rađulan bil fusuqi wa la jermihi bil kufri illa artaddat alaihi illa jekun sahibuhu kedalik kaže kada god čovjek drugog čovjeka E, optuži za e, grije, za grije, veliki grije, ili za njega kaže da je nevjernik, e, ako ne bude tako, onda će se ta optužba ili ta, ta ocjena vratiti na onoga koji je izgovorio te riječi. Kada god takve čovjek za nekog kaže drugog da je veliki griješnik, i da je nevjernik. Ako to ne bude tako, baš kao što je rekao, onda se ta optužba vraća na ono koje je izgovorio. U hadisu od Ibn Umar radijallahu ta'ala anhu stoji da je Rasulullah alaihi salatu wasalam rekao Ejuma rađulin kale li ahihi ja kafiru kad ba'a biha ahaduhuma Kaže, koji god čovjek kaže svom bratu, o nevjerniče, o kafiru, Kaže, jedan od njih dvojice se mora vratiti ili sa tom ocjenom, sa tom optužbom. Odnosno, na jednog od te dvojice se ta optužba mora odnositi. Također, slične riječi je rekao Resulullah Muhammed sallallahu alaihi u hadisu od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala u hadisu od Thabita ibn Dahaka, ashaba Rasulullah sallallahu koji je bio jedan od 1400 vojnika koji su bili sa Rasulullahom Muhammedom sallallahu i na Hudejbiji i koji su dali prisegu poslaniku Muhammedu s.a.w. ispod drveta, pod drvetom. E, prisega koju uzvišeni Allah s.a.w. spominje u Kur'anu da je Rasul, kaže da je Rasulullah alaihi salatu wasalam rekao men halefa ala milletin gajri islam u fi rivajetin kadiban muta'ammidan huwa kema qal kaže ko se bude zakleo eh, nevjerstvom nevjerstvom ili eh, bilo kojom drugom ideologijom ili vjerom mimo islama eh, namjerno lažno, to će biti baš onako kao što je i rekao. Ako prokune ili proklinje vjernika, to znači isto kao da ga je ubio. E, ako vjernika optuži da je nevjernik, također to je isto kao da ga je ubio, kaže poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Imam Buharija je, pored ovog naslova kojeg smo mi spomenuli, e, spomenuo nekoliko naslova u svom sahihu, u svom sahihu e, na osnovu ova dva, odnosno tri hadisa. Jedan od tih naslova jeste Babu Gazvetil Hudejbije, poglavlje o bitci na Hudejbiji i riječ izvišnog Allaha Allah je zaista zadovoljan sa vjernicima koji su ti dali prisegu ispod drveta. Naravno, e, drugi, drugi naslov jeste idljuba jauneke tahte shajara. Onda kada su ti oni dali prisegu ispod drveta. Na šta aludira imam Buhari rahimahullahu ta'ala ovdje? Naravno, aludira na Thabita ibn Dahaka, ovog ashaba, koji je preno i prenio ovaj hadis poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, E, da je rekao ove riječi ili aludira da je ove riječi Resulullah alaihi salatu wasalam rekao baš e, e, uh, i odnosno predikom prilikom ovog velikog događaja. Zatim također Imam Buharija je rekao babu ma yunha mine sibabi wal la'ni zabranjeno je psovati i proklinjati poglavlja o tome da je zabranjeno proklinjati i psovati. Vjerniku je zabranjeno proklinjati i psovati. Zatim također kaže onaj ko se zakone nekim drugim da pripada nekom drugom miletu ili vjeri mimo islama. Onaj ko se zakone da pripada nekom drugom e, miletu ili vjeri mimo islama. A poslanik alaihi salatu je rekao ko se zakune latom i uzaom, neka kaže La ilaha illallah. Ko se zakune, pa kaže tako mi lata i tako mi uza, ili tako mi nekog drugog, bilo, eh, nekog drugog lažnog božanstva, neka slobodno obnovi šehadet. Neka kaže La ilaha illallah. Naravno, kada je u pitanju Hudejbija, vi dobro znate da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Hudejbiju naziva Fethum. Fethum mubin. Da je to velika pobjeda. Iako je e, Hudejbija bila šeste godine po Hidžri, kada je Rasulullah Muhammed sallallahu alaihi wa sallam krenuo iz Mekke da obavi umru. Iako je Mekka tada bila pod širkom, nevjerstvom, kufrom i tako dalje, okupirano od strane nevjernika. Ali on krenuo sa 1400 vojnika e, u ihramima da obave umru, pa su ih spriječili da uđu u Meku. I onda se je dogodilo, poznati se dogodio sulh ili pomirenje, ili ovaj mirovni ugovor između Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi sallam i Mekelija, odnosno nevjernika. I taj ugovor je Allah subhanahu wa ta'ala naziva Fethum Mubin, velika i jasna pobjeda. E, naravno, to je zaista bila velika pobjeda. Jer na prvi pogled nekome to ne znači da je pobjeda. Možda, znači, možda je neko to protumačio kao poniženje, da je poslanik alaihi se nam ustuknuo i da se je vratio, i da je spriječen od toga da uđe u Meku i da obavi umru i da obavi talaf po Kjabe, međutim nije tako. Po prvi put se Rasulullah alihi salatu wasalam na arapskom poluotoku priznaje kao faktor. Kao faktor sa kojim mora da se pregovara. Sa kojim mora da se pregovara. To je e, jedna stvar. Druga stvar, odmah nakon ovog e, mirovnog sporazuma uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala muslimanima daje osvajanje hajbera. Osvajanje hajbera. To je jedan od najpitomijih i najbogatijih gradova bio tada u e, okruženju Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Hajber se nalazi stotinak kilometara udaljenosti od Medine poslanika Muhammeda alaihi salatu sallam Poslanik je dakle ovaj, osvojio u tom periodu Hajber, e, a ovamo je bio siguran od e, mekanske, mekanske strane. E, naravno, Poslije je od tačaka tog ugovora bilo da će poslanik Alihi Suratu Selam obaviti umru, obaviti umru naredne godine. Ne te, nego naradne godine. I naradne godine, sedme godine po Hidži, Rasulullah Muhammed alaihi salatu wasalam je obavio, obavio umru po ovom, dakle, ovaj dogovor Ovdje je jako bitno da razumijemo ovaj dio hadisa koji se vrlo često i pogrešno prevodi, a to je ko se zakune e, nekim drugim milletom ili nekom drugom vjerom mimo islama. Šta to znači? To znači da čovjek se ovaj, zaklinje e, lažnim božanstvima, to je jedna stvar. Ili drugim, drugim riječima čovjek ovaj, e, se zakone da će počiniti kufr ako to i to uradi ili ako se to i to desi. Ako se to i to desi, ja ću počiniti tobe Arabi, ne bilo e, rečeno od nikoga od nas, nevjerstvo. To je nešto to je nešto dakle što muslima ne smije da ovaj čini. Ne smije da čini, ne smije ni uslovno da kaže. Ni uslovno da kaže ako se to i to dogodi ja ću počiniti nevjerstvo ili počinit ću širk ili počinit ću neki grijeh i tako dalje. Musliman ne smije ovakav uslov da koristi ovakav uslov, dakle, e, da e, koristi učenjaci se ovaj, e, razilaze da li ovaj, ako prekrši tu zakletvu, da li je obavezan da se otkupi i tako dalje. Nije obavezno da se otkupi, ali ako čovjek zaista bude ovakvom izjavom želio nevjerstvo i bio ubijeđen u to, onda zaista on postaje, onda on zaista e, postaje nevjernik. A drugi moment ovdje jeste da e, oni koji se e, kumu lažnim božanstvima, lažnim božanstvima, bilo kojim lažnim božanstvom koje se obožava ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovdje su spomenuti lati i uza. Naravno danas lati i uza ne postoje, ali postoji puno, puno na hiljade lažnih božanstva koja se obožava ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer sve ono što se obožava ima Allaha to je lažno božanstvo. A jedino istinsko božanstvo je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Naravno ono što je također zabranjeno islamom jeste zaklinjanje stvorenjima, zaklinjanje stvorenjima. Dakle, zaklinjanje je dozvoljeno jedino uzvišenim Allahom ili njegovim svojstvima, jednim od njegovih svojstava. Dozvoljeno da se zakonemo. Tako mi Allaha, tako mi milostivog, tako mi njegove milosti, tako mi njegovih riječi, tako mi njegovog Kur'ana, to je dozvoljeno. Dakle, jer je Kur'an, Allahov, govor. Dakle, Allahovim plemenitim bićem ili njegovim svojstvima je nama dozvoljeno da se zakunemo. Jer je zaklinjanje u stvari veličanje. A jedino ono što zaslužuje da se veliča bez ikakvih manjkavosti jeste uzvišeni Allah subhanahu ta'ala njegova uzvišena svojstva i prelijepa imena. Naravno, Allah se u Kur'anu kune stvorenjima, kune se suncem, kune se mjesecom, kune se danima, noćima, noću se kune, E, kune se e, ovaj, e, dušom, kune se zemljom i tako dalje. Ali Allah subhanahu wa ta'ala ima pravo da se ovaj, zakune čime hoće i kako on hoće. I on kada se zaklinje ovim stvorenjima, to ukazuje na dvije stvari. Prva stvar jeste važnost tih stvorenja kojim se on zaklao. Velika važnost. Jer primjer radi kada vidite ovaj, e, i razmislite malo o tim stvorenjima kojima se uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kune, onda vidiš da ta stvorenja ukazuju na Allahu subhanahu wa ta'ala veličinu i na njegov tevhid i na njegovu jednoću i da on jedino zaslužuje da bude Božan jer je on stvoritelj tih stvorenja. To je jedna stvar. Druga stvar, tim zakletvama uzvišeni Allah ukazuje važnost onoga zbog čega se kune. Primjer radi u suri Šems, والشمس وضحاها tako mi sunca i njeno, njegovoga jutra والقمر إذا تلاها i tako mi mjeseca e, kada prati sunce i tako dalje, sve redom 11 zakletva uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala spominje. 11 puta se zaklinje u suri Šams da bi ukazao na šta? Kad aflaha man zakaha, wa kad khab man desa. Na važnost Pa očuvanja čistoće u duši. Na važnost da očuvamo čistotu u našim dušama i da sačuvamo fitru. To je izuzetno važna stvar. Okada habe mendesaha I propao je onaj ko uprlja svoju dušu, odnosno svoje srce i uprlja svoju fitru, izvitoperi svoje, svoje dakle, ovaj, eh, vjerovanje sa kojim je došao na ovaj svijet. Vidite, 11 puta se uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala Dobro. Zatim kaže poslanik Alehi salatu Selam, e, kada čovjek za čovjeka, muslima za muslimana kaže da je nevjer, ovaj veliki griješnik, optuži ga da je veliki griješnik ili da je kafir, to se mora, ako ne bude tako, to se mora vratiti onom koje izgovori, onom koje dakle, izgovorila. Ako bude to tako, ako bude to tako, onda u redu. Onda je pogodio. Međutim, i ovdje ima jako bitna stvar. Zašto čovjek za nekog drugog kaže ovaj, da je veliki griješnik ili da je nevjernik? Pa makar on to bio. I tu je bitan razlog zbog čega to govorimo. Ako to govorimo da bismo upozorili da bismo upozorili na njegovu opasnost, na njegovu opasnost, na opasnost tog, tog grijeha i njegovog počinioca, onda je to u redu. Međutim, ako čovjek uradi i a, e, optužuje ovaj, ovim optužbama ili ove ocjene upućuje nekom, pa makar on i bio takav, da bi ga osramotio i da bi otkrio njegovu manu. Dakle, to nije dozvoljeno. To nije dozvoljeno. Jer mu je obaveza da ga prikriva. Jer mu je obaveza da ga prikriva. I zato poslanik Alihi kaže men setara muslimen setarahu Allahu al qiyame. Ko sakrije mahan bratu muslimanu, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala će sakriti njegove mahan na sudnjem danu. Ako otkrije mahan Eh, bratu muslimanu ciljano mu otkriva mahane kaže uzvišenje Allah subhanahu kaže Rasulullah sallallahu ovo je jako, jako bitan hadis braćove jako eh, opasan hadis u smislu poroke eh, kaže uzvišeni Allah će ga obrukati u najdubljem dijelu njegove kuće onda gdje misli da je najsigurniji A onaj kog uzvišeni Allah ženo želi da obruka, da mu otkrije mahanu, taj se nema šanse zaštititi od toga. Šta kao što kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيَا Onaj koga Allah hoće da iskuša, kome hoće da ovaj, e, mu se dogodi iskušenje ili fitna, da upadne u fitnu iskušenje. Naravno, Allah Žešanohu želi fitnu iskušenje onima koji je zaslužuju. فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيَا ti nećeš moći da ga zaštitiš od Allaha subhanahu wa ta'ala. Nema šanse da ga zaštitiš. Isto tako, onaj koga Allah želi da obruka, obrukat će ga u najdubljem dijelu njegove kuće. Onda kada misli da je najsigurniji. I zato vjernik treba da se boji ovog upozorenja i da se pazi i da se čuva, da ne daj Bože neosnovano otkrije mahanu nekoga, nekog dakle ovaj muslimana. Jer poznato šarijetsko pravilo jeste el džezaru min da nagrada i kazna je od vrste dijela kojeg čovjek čini. Otkriješ mahanu, bit će ti otkrivena mahana. Zatim, ovaj, šta ovo znači kada čovjek e, kaže za nekoga ko, ko ovaj, nije takav, za nekoga kažeš da je veliki griješnik ili da je nevjernik, a on nije takav. Kaže, to se mora vratiti onda ovom, ovom čovjeku koji je to, koji je to izgovorio. <clears throat> E, šta to znači? Islamski učenjaci ovo komentarišu, eh, dakle, on je taj veliki grižnik ili on je nevjernik, ovaj koji je to izgovorio. Islamski učenjaci eh, spominju veliki broj mišljenja po pitanju značenja ovoga. Kaže, on je nevjernik ako smatra da je to dozvoljeno, ako halali, dakle da optužuje nevje, ovaj, muslimane, da su nevjernici, a oni to nisu. Ako ohalali taj čin, onda je on zaista ovaj, e, nevjernik. Onda drugo mišljenje jeste da se ovo odnosi na haridžije, na haridžije koji e, zbog velikih grijeha muslimane proglašavaju nevjernicima. Muslimane proglašaju nevjernici, čak ashabe poslanika Muhammeda sallallahu za njih kažu da su nevjernici. E onda, normalno, znajući da ashabi nisu takvi i da muslimani nisu takvi, onda, u stvari, ovaj, oni su postali nevjernici jer su negirali Allahov subhanahu wa ta'ala propis, Allahov žanu konstataciju da su, da su ashabi najbolji ljudi negiranjem ovog dijela šanomu Kur'ana i knjige, oni su na taj način postali dakle ovaj nevjernici. E, jedno od mišljenja ili tumačenja jeste da naravno e, nije postao ovaj nevjernik, međutim počinio je grije i mahanu, zato što je neoslovano to rekao, a grije, svaki grije je pošta do nevjerstva. Šta to znači? Kažu islamski učenjaci, beridun ila al kufr da je grijeh pošta do nevjerstva. Svaki grijeh je pošta koja vodi čovjeka do nevjerstva. Što znači da ako čovjek ustraje u činjenju grijeha, posebno velikih grijeha, bojati je se da ga činjenje, konstantno činjenje tih velikih grijeha ne odvede jednog dana u nevjerstvo. U nevjerstvo. Jer šeitan nije zadovoljan sa insanom, nije zadovoljan sa insanom, sa vjernikom, sa velikim griješnicima, sve dok ga ne uvede u nevjerstvo. Sve dok ga ne uvede u nevjerstvo. E, naravno, ono što je, ovaj, e, što je e, sva su ova mišljenja ispravna i u to nema ovaj, nikakve, nikakve sumnje, ali ono što se na prvi pogled i što obuhvata sve ovo jeste da onaj čovjek koji optuži drugog muslimana za nevjerstvo ili veliki grije, ako nije to tako, onda grije zbog te optužbe i sramota zbog neiznešene istine njemu se vraća. Njemu se vraća. Jer je neistin rekao, jer je slagao. Slagao je na brata muslimana. E, naravno, e, u tom smislu se može spomenuti ovdje i hadis od Ebu Darda, koji se također odnosi na e, proklinjanje i na neosnovano, neutemeljeno optuživanje. Kaže poslanik Ali Sallatu Sar'a u hadisu koji, čiji je lanak osvrca džegid, dakle dobar, ispravan, valjan za, za ovaj dokazivanje, kaže kada čovjek pro, prokune nešto, prokune nešto. E, kaže, ta, to prokletstvo se uzdiže prema nebesima. Pa kaže, e, zatvore se i nađe zatvorena, ako nađe nebeska vrata zatvoreni, e, silazi proklestvo na zemlju, spušta se na zemlju. Pa ako, naravno, ovaj, i vrata na zemlji budu sva zatvorena ispred ovog proklinjanja, kaže proklestvo e, ide šeta desno i lijevo i ako ne nađe ovaj prostora gdje će se spustiti i na koga će se ovaj odnositi, vratit će se onome, onome koji je proklet onome koji je proklet. A ako taj na čiju adresu je upućeno prokletstvo ne bude to zasluživao, vratit će se onome koji je izrekao to prokletstvo i izrazio to prokletstvo, ja rob. Hadis je vrdostojan. Ebu Dawud ga prenosi bi isnadin džehid, kaže imam ibn Hadr rahimahullah ta'ala. Dobrim lancem prenosilaca. Zato nas je poslanik Muhammed alaihi salatu wasalam učio da govorimo samo lijepe riječi Lejsel mu'minu billa'an, vjernik nije taj koji samo proklinje. Wala bi niti onaj koji optužuje. Vodel vi niti je prost vjernik. Vjernik kada progovori, on progovori, dostojanstvenom, dostojanstvenim riječima. I zato muslimani jedni drugima dove. Jedni za druge upućuju dove. Allah te nagradio, Allah te se smilovao, Allah te sačuvao, Allah te blagoslovio, dao ti baraketa. To su riječi koje muslimani, Allah te uputio, povećao ti znanje, povećao ti dobro. To su riječi koje muslimani između, međusobno razmenjuju, braćo moje drage cijene sestre. I vi znate naši stari ljudi, koji su primjerali radi i naše, ovaj, naravno, ovaj, majke i nane i bike, koje su držale do vjere, one su uvijek izgovarale lijepe riječi. Uvijek su blagosiljale svoju djecu i upućivale dovo, dove za svoju djecu. Jer dova roditelja za dijete se ne odbija. I dova brata za brata muslimana također se ne odbija. Posebno kada se uputi u odsustvo. bude radijallahu ta'ala anhu, baš ovaj ashab, on je imao spisak, spisak, na je bio napisao taj spisak, ne znam, ali imao spisak imena od muslimana od toj za koje, je, za koje bi on upućivao do Stalno i redovno, a oni to nisu znali. E to je islam, braćo. To je islam, to je naša vjera, to je edeb, to je ahlak, to je sunet Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam naravno, mi smo mogli da čujemo i čujemo vrlo često u našoj blizini kada ljudi, muškarci ili žene, nemaju znanja, nemaju ovaj, e, ne zahvataju sa bistrog izvora znanja, to je sunet poslanika Muhammeda s.a.v. i Kur'an, oni ne da, ne da proklinju one koji nisu u srodstvu, nego proklinju, nažalost, i to i svoju djecu. Stakfirullah. Vi ste slušali te, pro, te kletve od kojih se krv ledi u venama. Zmije te pečila, puške te ubile, strijela te u srce pogodila. Stakfirullah. Dakle, a može da se desi da ta dova ili to prokljestvo naiđe na otvorena vrata na nebesima, pa da se ona primi. Pa da se ona primi i da se ona ostvari i dogodi. I to se događalo i događa se. Pa insan proklinje svoju životinju koju mu je Allah podčinio, a onaj koji proklinje svoje dijete, proklinjanje životinja je mnogo jednostavnija stvar za njega, a to je sve katastrofa. To je prizivanje musibeta, prizivanje zla i loši, loši, dakle, događaja u kući, u porodici, u imetku, u vjeri i tome slično. Zato vjernik ne proklinje, vjernik blagosila. Jer mi slijedimo Muhammeda sallallahu koji je blagosilao sve nas. Sve nas je blagosilao, Rasulullah I za sve nas upućivao dove i brinuo za tebe, o mu'mine, kako ćeš živjeti i kako ćeš se sa fitnama i iskušenjima snalaziti jer nećeš imati pored sebe Rasulullah alaihi sallam da ti pojasni, da ti objasni, da te za ruku uzme, da te spasi i tako dalje brine Rasulullah a.s. za nas, koji ga nismo vidjeli, u njega vjerujemo i njega, njega dakle slijedimo. Zato Rasulullah a.s. šta kaže? U hadisu koji je također u sahihu, kod imama muslima, najbolja zajednica i najbolje društvo, parafraziram, je ono društvo gdje imami, vođe, prvaci, prvaci, predvodnici, blagosiljaju svoj narod i vole ih. I gdje narod blagosila i moli Allaha subhanahu wa ta'ala za svoje prvake i voli, vole ih također. Zamisli to društvo. Međusobna ljubav, poštovanje, uvažavanje, blagosilanje. I ti moliš Allah šanohu za brata muslimana. On ne zna i njemu se događa hajr. On ne zna zbog čega. A također tebi se vraća taj hajr ili još više zato što si molio Allaha subhanahu wa ta'ala za svoga brata, muslimana. E onda to je zajednica i društvo koje nadkriluju meleki braću. Jer svako dobro djelo, svaka barek dova, ona privlači bereket sa nebesa. I suprotno, grijezi su ti koji uzdižu bereket koji su sebe da se udiže bereket sa jednog, sa jednog mjesta. Zato poslanik Alihi Medina je bila Mubarak bila i ostala, posebno kad je bio Rasulullah sallallahu u njoj živ i dok, je, dok su Oshavi bili tu zbog njihovih dobrih dijela ali kada je prošao kroz Medainu Salih kroz mjesto koje se danas zove Medajnu Salih, grad Salih alaihi salatu wasalam, koje se nalazi, koji se nalazi pored grada, današnjeg grada Ula, prema Tebuku. Poslanik alaihi salatu kada je prošao sa vojskom ovaj, e, koju je pokrenuo prema Tebuku, u pohodu na Tebuk, kada je prošao pored tog mjesta, naredio je sad da brzo prođu tuda da brzo prođu. Zašto? Zato što se na tom mjestu toliko učinilo grijeha i kufra i Allah Žešanovu je svoju srđbu prosuo na tom mjestu. Kaže, požurite i nemojte ni, da, ni vode da pijete, da zahvatite sa njihovog bunara da zamijesite hljeb i tako, ne, ne, samo prođite čim prije, spustite glave i ponizno prođite. I to je mjesto stvarno strašno i dan danas njihove kuće su puste, njihove kuće su puste, pustinje, u sred pustinje, e, uklesane, naravno kao što je i Kur'an spomenuo, u ogromnim brdima i stijenama, ali tu je sve pustoš, pustinja, mrtva tišina. I do sudnjeg dana to će tako ostati kao ibratun lil mu'tabirin. Poruka za one i ibrat, pouka za one koji hoće ibrat i predakle da uzmu. Zato obraćam moje draga i ciljne sestre, ko hoće baraket i hajir u svojoj vjeri, u svojoj porodici, u svojoj familiji, u svom mjestu, nek se, nek što više čini dobrih djela. Nek što više čini dobrih djela i baraket je neminovan, blagostanje, sekinet, smiranost je neminovna. Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kada je e, govorio o ovim hadisima on e, je e, ovaj, rekao da su i učenjaci i prve generacije složne, složne da uh, murđije poznata sekta koja je ovaj, devijantna frakcija koja je nastala u islamu veoma rano koja naravno smatra da grijesi ne mogu da umanje dobro djelo, koliko god da čovjek čini grijeha iman, u stvari ne mogu da umanje iman i vjerovanje, nego je iman e, svih vjernika isti kao iman Ebu Bekra i poslanike i Džibrila, stakfirullah, ovaj, e, i da ni, ništa ne može čovjeka da izvede iz vjere, Naravno, svi su učenjaci složeni da oni ipak nisu, nisu dakle, ovaj, nevjernici, kao ni šije, šije koji su prema radi u početku smatrale da je e, Alija preči redoslijed su minjali primjer radi između Alije i ovaj, Osmana i Ebu Bekra i Omera i tako dalje. Naravno to su oni samo koji su šta sve njih priznavali, ali su redoslijed drugačiji smatrali i vjerovali. E, nisu te frakcije islamski učenjaci proglašavali nemuslimanima. E, dobro, također iz ovog iz ovih hadisa vidimo optužiti nekoga da je nevjernik ili da je ovaj da je griješnik to je veliki grije to je veliki grije i naravno islamski učenjaci ali su oni su složni da od velikog grijeha nije izašao iz vjere nije nevjernik. Onaj ko čini veliki grije nije izašao iz vjere. Jer smo mi vidjeli da su se po pitanju statusa velikog griješnika e, ljudi podijelili u tri skupine. Dvije koje su otišle ekstremno, jedna desno, jedna lijevo, a naravno treća je ispravna skupina, to su sljedbenici suneta Muhammeda sallallahu, sallallahu alaihi wa sallam. Mu'tezile i Haridžije, primjer radi, oni su oni su otišli u, ekstremno desno i oni su rekli iman je jedna cjelina. Ako ode dio imana, ako ovaj, se dogodi bilo šta što ruši iman, mora cijel iman da ode. Ne može prema dio imana da, da izađe iz čovjeka, a dio imana da ostane. Nego počiniš veliki grije odmah nevjernih to bi arabe. to je naravno zabludjela frakcija. Oni koji su otišli e, ovaj, e, ekstremno uvijem, oni su rekli ne, Ima je također jedna cijelina i koliko god da činiš grijeha ne možeš da ovaj, to ne, uopće ne utiče na iman. To uopće ne utiče na iman. A Ahlu su al Džema'a sedbenici oni su rekli iman je jedna cijelina koja je sastavljena iz dijelova. Iz dijelova. Iz koliko dijelova? 60 i nekoliko a neki u drugoj verziji 70 i nekoliko. Dakle, ako ode jedan dio, šta znači to? Drugi dijelovi su tu. Čovjek ostaje, smanjio se iman, ali je šta? Iman i dalje ostao u srcu. E sad naravno imaju neki dijelovi imana ako se ovaj, ako izostanu, onda cijeli iman izostaje, ne daj Bože. A neki dijelovi imana su zastavni dio vjere, ali ako izostanu, izostane dio vjere, ali ne izostane u potpunosti, dakle, vjera i iman. Ovo je jako bitno da shvatimo. Ovdje su, ovdje su krenuli sa pravog puta ove frakcije. Kada su smatrali da je iman jedna cijelina koja ne može da se dili. Ne može da se dili. A mi vjerujemo kako da je iman cijelina koja je podjeljiva koja se dili na 70 i nekoliko dijelova ili 60 i nekoliko dijelova. Svako dobro djelo je dio imana. A svaki grijeh smanjuje iman. Smanjuje iman. E sad ako čovjek izostavi neke ibadete, naravno njegov iman nije potpun, ali šta? Ima imana u njemu. I isto tako ako ovaj, e, neke grijehe, on je umanjio iman, ali je iman, drugi dijelovi imana su ostali, ostali dakle, ovaj, e, u njemu. E, kada poslanik alihi sratu kaže prokleti brata muslimana je isto kao ubiti ga. Šta to znači? Prokleti znači zamoliti Allaha da neko bude udaljen od Allahove milosti. Proklinjanje je udaljavanje od Allahove milosti. A onaj ko je udaljen, ko bude udaljen od Allahove šanom milosti, on je naravno, on je ugrozio ahiretski život. On je ugrozio ahiretski život. Kada, nekome kada neko nekoga prokune, to znači da Bog da bio udaljen od Allahove milosti. I Da Bog da ti dakle bio šta? Ti udaljen tamo on od Allahove šanohu milosti. Što znači da mu, da mu ugrožavaš ahiretski život. A ubijstvo je na ovom svijetu šta ugrožavanje ovog svjetskog života. E proklinjanje vjernika je u stvari ubijanje vjernikove, a, ovaj, vjernikovog lijepog i prijatnog života na ahiretu. Otud je poslanik sallallahu kao što je ubijanje vjernika na ovom svijetu, oduzimanje, si da živi šta na ovom, na ovom svijetu. To je značenje poslanikovih sa srnem riječi prokleti vjernika isto kao ga ubiti. Jer onaj koga ubije na ovom svijetu, on mu je više više ovog svjetskog života. A onaj koga prokune, on mu želi da živi na ahiretu nesretnim, dakle, životom. Zatim, kada je u pitanju, kada su u pitanju ashabi Rasulullah Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, e, naravno, e, od temelja našeg ispranog vjerovanja jeste da su naša srca čista i naši jezici također sprama ashaba Rasulullaha Muhammeda sallallahu Vjerujemo, imamo najljepše mišljenje o njima i govorimo najljepše riječi. I govorimo šta? Najljepše riječi. Ne hulimo ih, ne grdimo ih, nego naprotiv Allaha šanom molimo njih e, za, za, za, svako dobro kada su oni u pitanju i kažemo radijallahu anhum wa radu anhum. Allah Žešanuhu je zadovoljan sa njima i oni su sa njim, sa njim. Dakle, ovaj, e, zadovoljni. I oni su sa njim zadovoljni. Naravno, između ashaba Rasulullah Muhammad s.a.v. je bilo neki šta nesuglasica, posebno za vrijeme e, Osmana, odnosno Alije radijallahu ta'ala i čak su se dogodili neki sukobi. Čak su se dogodili neki sukobi. Međutim, Omer ibn Abdulaziz radijallahu ta'ala, kada je čuo nekoga da priča otvoreno ovako e, protiv ashaba i spominje e, borbe koje su dogodile između njih i krv koja je polivena on je rekao, o e, sinko moj, ako je Allah Rešanu začuvao tvoje ruke, da ne budu uprdane prolijevanjem krvi ashaba, jer nisi živio u to onda sačuvaj svoj jezik. Također sačuvaj svoj jezik, Allah te je počastio da ne uprljaš svoje ruke prolivajući tu čestitu i časnu krv, e onda ti smogni snage da sačuvaš svoj jezik. Lijepo pričaju sahabima, ne razumiješ. Ashabi i na jednoj i na drugoj strani koji su se razišli za vrijeme Alija radijallahu ta'ala anhu, oni su mučtehidi. Na njih se odnosi onaj hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ovaj, kada mučtehid, imam, učenjak, alim, ima kapaciteta za to, uloži napor da dođe do istine, pa pogodi, ima dvije nagrade. Ako promaši, pa jednu nagradu. Ashabi neminovno imaju jednu nagradu. Svi. I na jednoj i na drugoj. I na jednoj i na drugoj strani. To bi Arabi, ovaj, kako je e, lijepo kada slušaš muslimane koji imaju ispravno vjerovanje po ovom pitanju, kako vole ashaba Rasulullaha Muhammeda sallallahu jer Jer ti ashaba Rasulullaha i u stvari ljubav prema poslaniku Muhammedu sallallahu i ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. A kako je ružno kada čuješ one koji nisu uzimali i zahvatali informacije sa čistog izvora kada je u pitanju uh, ova činjenica, oni lako o sahabi pričaju, kaže njihove ruke su krave do, do, do, do lakata, stakfirullah. Ili o sahabi priča kao po običnim dakle ljudima. I trvenja koja se događaju ovaj, e, danas između ljudi, oko vlasti i tako dalje, oni ove današnje motive i današnje događaje ovaj, preslikavaju na to vrijeme, odnosno te događaje vremena shaba gledaju očima današnjih događaja. To je razlik između nebesa, kao što je razlik između nebesa i zemlje. Neko će primjera radi, pazite kako pokvarani ljudi koji nemaju vjere, kao što su orientalisti primjera, to su naravno nevjernički pokret, koji su istraživali islam, naravno da ubace sumnje u ispravno vjerovanje kod muslimana. Poslanik se se Selam je presedio na Još ga nisu ukupali. On je, on leži u lajšnoj sobi. a ashabi se okupili u, pored u jednoj Beni dakle u jednoj, jednom palmoviku ovaj, koji dan danas postoji u blizini poslanikove sallallahu sallam džamije, okupili se da izaberu sebi halifu i vođu. Kako kažu ovi, ovaj, ovi nevjernici i zlonamjerni muslimani koji nemaju dovoljno ispravnih informacija, da ovo tumačeni kažu, ashabi su se odmah, odmah su se ovaj, eh, stali natjecati ko će da bude halifa. Ko će da bude na čelu muslimana i muslimanske države. Nakon što je poslanik sad kaže, čak ga nisu ni ukopali. Stakfirullah. To je pogrešno tumačenje. Ashabi, braći i sestre, su pristupili najvažnijem momentu i najvažnije stvari u tom, u tom A to je da izaberu sebi vođu. Jer muslimanska zajednica bez vođe ne može da funkcionira. Može, ali haotično i problematično. Zato su oni izabrali u Bekra. To im je bio motiv. A onda, nakon toga je u Bekr ulazi i klanja dženazu Rasulullah sallallahu alaihi Naravno, nije niko predvodio dženazu. Ashabi su klanjali onako ovaj, skupinama Eh, dženazu Rasulullah Muhammedu sallallahu alaihi sallam, dok se nisu svi izredali, dok nisu svi klanjali poslaniku alaihi sallam na dženazu, u sobi njegovoj, on je tu i ukopan. On je tu i ukopan. E ovdje, eh, na ove događaje, na ova i ostale događaje mogu imati ispravan pogled samo oni koji imaju ispravno vjerovanje koji znaju ko su ashabi i koji poštuju ashabi Rasulullah Muhammed Također u nekim dijelovima ovoga hadisa stoji, i ta time inša Allah završavamo, kaže, ko sebe ubije e, ovaj, e, na ovom svijetu ili izvrši samoubistvo, bit će kažnjavan na sudnjem danu, bit će kažnjavan u stvari u džehennemu, u džehennemskoj vatri, na, na taj način što će ubistvo ovaj, neprestano izvršavati nad sobom kao što je to učinio na ovom, na ovom svijetu. Pa ako bude ovaj, sebi oduzeo život, život neki oštrim vožđem, ovaj, probadat će svoj stomak i svoje tijelo neprestano u džehennemskoj vatri haliden muhalleden fiha ebeda vječno, zauvijek kaže uzvišenje Allah, kaže, kaže poslanik sallallahu e pogledajte ovdje primjerno radi ovdje je jako bitno ko ne samo na ovaj hadis može pogrešno da razumije ako uzme vanjsko značenje ovoga hadisa, može kuću da razumije. Jer ovaj hadis kaže da će ona ubice biti vječno u džahnamskoj Vječno, vječno. Međutim, ovo je jako bitno pravilo, braći i sestre. Ako hoćeš da razumiješ jednu tematiku, jednu oblast ili jedno pitanje na ispravan način, moraš da sakupiš ili mora alim ili učenjak da sakupi sve dokaze koji govore na tu temu. Sve dokaze koji govore na tu temu. Ako sve dokaze sakupiš na, na, na, jedno onda možeš da uzmeš ispravno mišljenje, ispravan stav. Ako uzmeš samo dio hadisa, a druge zapostaviš, 100% čovjek kreće s pravog puta. Došao je hadis Rasulullah sallallahu alaihi u kojem kaže ko ubije sebe ovaj, nečim na Dunjaluku, bit će kažnjavan time na taj način na sudnjem danu. Na sudnjem danu. Što znači? Da će biti kažnjavan dok bude trajao sudnji dan jer je u samoubistvo, iako je to jedan od velikih grijeha, ali ne izvodi iz vjere, ne izvodi iz vjere i čovjek neće biti vječno u ženskom nego će biti kažnjavan određeni period dok ne traje sudnji dan, 50.000 godina, ili manje od toga koliko odredi, ali neće ostati vječno u džahanamskoj, u džahanamskoj I zato je samoubici, primjer radi, vrlo često se ovaj, ta tema ovaj, aktualizira, samoubici je dozvoljeno klanjati dženazu. Samoubici je dozvoljeno klanjati dženazu jer, jer, jer ovaj, e, nije počinio nevjerstvo. Iako je počinio veliki grije i bit će kažnjavan zbog toga ako Malašano ne oprosti. E, s tim što bi pohvalno bilo da ugledni ljudi, ali alimi, imami, imami mislim vođe prema radi ovaj, i, i, i prvi čovjek u muslimana, kao što je bio poslanik Muhammed s.a.v. oni koji su e, ovaj, njegovi nasljednici, Rasulullah alaihissalatu je e, ovu kategoriju ljudi usmi, ovaj, usmjeravao da im, da im treba, treba bojkotirati dženazu. Poslanik Alehi Sratu selam takvim prijestupnicima ne bi klanjao dženazu. Ne zato što je nije dozvoljeno. Naredio bi muslimanima da mu klanjaju dženazu tom velikom grišniku, ali šta? On bi to izbjegao da pošalje poruku društvu da je to jako opasno djelo koje muslima ne smije da čini. Ne smije da čini. Ne smije ovaj, e, da e, čini ni da pomisli da uradi nešto, e, nešto ovaj, tako i naravno dovoljno bi bilo kazne i poruke na poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nekome ne klanje dženazu, nego naredi drugim ljudima muslimanima da mu klanje ženazu to bi toliko odjeknulo, toliko odjeknulo ovaj, u muslimanskom društvu da bi oni sa gnušanjem poslije gledali počinioce takvih takvih dakle griha. E, hvala neka je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala, neka su salavati salam na surullahu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Volimo Allah šanohu da nam poveća a, korisno znanje i da nas obskrbi e, ispravnim dijelima, da nas učvrsti na pravom putu sve dok ga ne sretnemo i da on tada bude sa nama zadovoljan. Amin. Ja